I Dorotka. Dzisiaj I Dorotka. E. I E. Dzisiaj I Dorotka. Dzisiaj I Dorotka. Dzisiaj I Dorotka. Dzisiaj I Dorotka. Dzisiaj się Dorotka. Dzisiaj Słuchaj Grzegorz, może mi zapalić świeczkę? Nie dajcie do radka, nie dajcie do radka. To ty kurwa zapałek nie masz. Nie dajcie do radka, nie dajcie do radka. Co ty mówisz, no? Nie dajcie do radka, nie dajcie do radka. Kurwa, domu zostawiłem. Aha. Nie do radka, nie do radka. Kiedy <laughs> ty tak nazywasz? Isia idę do Racka, Isia idę do Racka. Od kiedy się urodziłem? I idę do Racka, Isia idę do Racka. To co twoja mama jakaś papierdolna, że ci tak na imię dała? I idę do Racka, Isia idę do Racka. Nie wiem stary, jej spytaj. I idę do Racka, Isia idę do Racka. No dobra, nie, to zapytam. <laughs> Koniec, koniec.